Ուրախ եմ, որ կարողացա հանդիպել գոնե մեկ համայնքապետի, որովհետև եղել եմ Խաչենում, եղել եմ Ծաղկաշատում եւ հենց գյուղ էր Վարդրանում եւ ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, Փարքասսո։ Պատմեք գյուղի մասին։ Մեր գյուղը պատմությունա ունի մոտ 370 տարի, Մեր գյուղը եկել է Քաշաթաղի շրջանի Շալվա գյուղից։ Մեր նախնիները պատմելով եկավան Շալվա գյուղից։ Դուք ծննդով։ Ես ծննդով հենց Լև գյուղից եմ, ծնվել, մեծացել եմ, ամուսնացել եմ, ապրում եմ Լև գյուղում։ Քանի երեխա ունեք։ 3 աղջիկ։ Պարոն գյուղապետ, ինչպես է գյուղը ապրում։ Այսօր ադրությամբ գյուղում բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ, մեկ էլ անասնապահությամբ։ Քանի բնակիչ ունեք։ 115 բնակիչ, 8 թոշակառու, մոտ 40 երեխա, 0-ից մինչև 16-17 տարեկան։ 40 երեխան փոքր գյուղի համար լավ է, չէ՞։ Կարելի ասած երիտասարդ գյուղ է։ 115 բնակիչ ունեցողով 8 թոշակառու։ Ժողովուրդը զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ, այլ տեղեր աշխատանք չունեն, 1-2 հոգի աշխատում են դպրոցում, որպես ուսուցիչ։ Դուք դպրոց չունեք գյուղում։ Միասին է, ցակաշատ երև համայնքների դպրոցը մի հատ դպրոց։ Դրա համար է կրթօջախը երկու գյուղերի միջև կառուցվել։ Ահա։ Ռև գյուղից քանի աշակերտ է այստեղ գալիս։ 13 աշակերտ մեր գյուղից է հաճախում։ Կան մեր մոտ գրանցված, ասենք, ընտանիքներ, որոնք գործի բերումով համայնքից դուրս են, ապրում են ուրիշ տեղ, ու իրանց երեխաներն էլ իրանց հետ տալել են։ Կա Նորագյուղում, կա Ստեփանակերտում, կան այդպիսի ընտանիքներ, որոնք զինծառայողներ են, պատճառներով գյուղից դուրս են, բայց գրանցված են հրամանքում։ Պարոն գյուղապետ, ի՞նչն է շատ մտահոգիչ հարցը գյուղի համար։ Գյուղը գազաֆիկացված է, ինտերնետ կապ ունենք, էլեկտրականությունը աշխատում է նորմալ, մի քանի հատ հենասյուներ կա փոխելու պայմանավորված է։ Փոխեն երևի ճանապարհներն աշուշուտ, որ սելապների պատճառով քանդվում է։ Ունենք բուժկետի շենք, ունենք գյուղապետարանի շենք, ակումբը վերանորոգելիս են լալ համայնքի բնակիչներից, որոնք որ ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հայաստանում, այլ տեղերում հիմա այդ գործընթացը կանգնած է։ Այսինքն գյուղն ունի նաև բարերարներ։ Ունի, հիմա չկան, ինչ-ինչ պատճառներով, երևի աշխատանքի պատճառներով, չգիտեմ ես։ Դուք չեք կարողանում կապվել իրենց հետ ճշտել։ Ես կապվում եմ կամ տեսնում եմ, բայց նպատակահարմար չեմ գտնում հարցնեմ ինչու համար ականգնած։ Որովհետև իրանք այդ գործը անում են իրանք սեփական գրպանից։ Դրա համար նպատակահարմար չեմ գտնում ես այդ հարցը ուղղեմ իրեն։ Բարձր, իսկ ով ունեն իրեն գյուղում, ծնողներ, հարազատներ, թե պարզապես Ոչ մեկը չունեն գյուղում, պարզապես օգնում են գյուղը։ Մեր գյուղից կան 4 բարերարներ, որոնք որ Ռուսաստանի Դաշնությունում են օգնալ են գյուղին։ Որտեղ են ապրում։ Երեք ապրում են Ստավրոպոլի երկրամասում, մեկը Հայաստանում, Արտուր Հովանեսյանն է, Արտյոմ Արզումանյանն է, Ալեքսեյ Ավանեսյանն է, Արգադի Ավագիմյանն է։ Որն եք համարում անցած տարվա ամենամեծ հաջողությունը գյուղի համար։ Կարելի է ասած, դե առանձնակի հաջողություն չի եղել, նույն ձևի շարունակում է, կյանքը նույն ձևի գնում է Կարելի ասած բերքատվությունը մի քիչ բարձր է եղել անցած տարին։ Բացի այն, որ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ կամ ձեռներեցներ, որ ուզում են ավելին անել, ավելի շատ հող մշակել, ավելի շատ անասուններ պահել, Ունեք այդպիսի երիտասարդներ, անհատ ձեռներեսներ։ Ցանկություններ կա, բայց դե այն չլի որ ասես դա ցանկությամբ ստացվում է։ Խոչընդոտող հարցեր շատ կան։ Ֆիլմում ոնց ասում է, ես желание купить козу нет возможности։ Կառավարությունից ինչ աջակցություն է ստանում Ասկերանի շրջանի Ռև գյուղը։ Շրջվարչակազմից տրամադրում են բնակիչներին դիթեղներ տանիքը փոխելու համար, կարելի ասած 30, 40, 50%-ով, մնացածը իրենք են անում Առիթից օգտվելով կուզեմ շնորհակալություն հայտնել երկրի նախագահից 14 թվականի նոյեմբերին մեր գյուղում հանդիպման ժամանակ խոստացվել որ երեխաների յուրաքանչյուր երեխային տրամադրելու հազարական դոլար ոչ թե 4-րդ երեխան, այլ ցանկացած երեխա առաջին լինի, երրորդն լինի, չորրորդն լինի։ Այսինքն մեր գյուղում կա մի հատ բարերար, որ ծնվում է երեխա 100 դոլար ատամ։ Ով է Հովանեսյան Արտուրը Սավրոպելի երկրամասից։ Երկրորդն էլ երկրի նախագահնա խոսք տվել շնորհակալություն իրան խոսքը։ Խոսք է տվել, բայց ծնվել են երեխաներ, գումարը տեղ է հասել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում 4 երեխայի արդեն տրամադրել է հազարական դոլարներ։ 94 թվականից ի վեր ամուսնացել եմ եւ բնակվում եմ Ռև գյուղում։ Որտեղից են ձեզ հարց բերել գյուղ։ Ստեփանակերտից։ Այսինքն քաղաքից գյուղ եք եկել։ Քաղաքամայրից, այո, եկել եմ գյուղ։ Պատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Ունեմ 4 տղա, 3-ը զինծառայողներ են, Ծավակորթից սովորում եմ Սանկտպետերբուրգ Երազմական ակադեմիայի 5-րդ կուրսում, 5-րդ տարին եմ Սանկտպետերբուրգա սովորում։ Էլես գյուղի շրջանավարտ է։ Երկրորդ տղաս մի շաբաթ առաջ բանակից վերադարձավ, արալ երրորդ տարի։ Երրորդ տղաս էս պահեդրությամբ դիրքերում է, Մարտունի երկրորդ հումնացարայում, 4-րդն էլ 11-րդ դասարանի աշակերտ, ասովորում այս դպրոցում։ Ինչքան շատ բան ունեք պատմելու եւ հոգսերը շատ եւ զարմացա, որ խնդիրը դրա մեջ չէ։ 4 զավակ ունեցող մայրը ձեր պատմելով, երբ ճիշտ ճամփաններով են քայլում ձեր տղաները, բնականաբար պիտի ողքեվորի ձեզ։ Ողքեվորում են։ Բոլորն սովորում են երկրորդ տղասելը համասարան ընդունված, երրորդն էլ ընդունված, կրթությունը թողել են կիսատ, այս պահի արտադրությամբ ծառայում են հայրենիքին, դա իրանց պարտքն է, իրենք իրենց պարտքն են կատարում։ Իրան ժամանակին էլ իրանց հայրն է ծառայել, ակտիվ մասնակից է եղել, բոլոր կռիվերին մասնակցել է, նույնիսկ 16 թվականի քարորիա պատերազմին ամասնակցել է ուսինս, այս հայդրությամբ աշխատանք չելնելու պատճառով ժամանակավոր աշխատանքներ լինում անհամա։ Ինչպես է ապրում մտավորականը գյուղում։ Կարելի ասած միակ աշխատելու տեղը դպրոցն է եւ համանքն է, որ աշխատում են եւ աշխատավարձ ստանում։ Շատ դժվար է, նմանավանդ որ միանգամից 3 զինծառայող ունենալով հանդերձ փողարկիս, մնացապահովես, ուսանող պահես, տարեկան երկու անգամ։ Ամեն տարի փոխականա լինում ու այս պահի դրությամբ 102000։ Դժվար այ որ աշխատատեղ լիներ, ջահելներն էլ աշխատեին, գյուղում կմնային, բայց աշխատատեղ չլնելու պատճառով երիտասարդությունը ձգում է դեպի ավելի լավ կյանքի եւ ծնողներն էլ չեն կարողանում նրանց կանգնեցնել։ Ցավոք սրտի, ցավալիա, բայց փաստա։ Աշխատանք պետք է լինի, որ երիտասարդ ընտանիքը մնա գյուղում։ Տիկին Ավագիմյան, այսօր շատ կարծիքներ կան այն մասին, որ որքան զարգանում է կյանքը, այսինքն համակարգչային դարը ունի իր ավելի շատ բացասական կողմերը, քան դրական։ Շատ եմ լսել այսպիսի կարծիքներ։ Ցանկանայի իմանալ ձեր խոսքը, որքանով է այսօր հայ երիտասարդը, աշակերտը, պատանին, պարմանուհին կապված դասագրքի հետ համակարգչի դարա, քանի որ մենք բոլորովին ողջունում ենք այդ փաստը։ Ամեն տեղը պիտի ապահովված լինի եւ այդ կապով եւ համակարգիչները պիտի լինեն, բայց ցավոք սրտի մեր երեխաների մեծ ուշադրությունը դարձնում մենակ խաղալու վրա, մենակ համացանցերում լրվելու վրա, թե ասենք իրան գրականություն են ընթերցում ինտերնետով, դա կլինի կեղծիկ։ Մեր ժամանակներում ենք բոլորս էլ գրքեր ենք ընթերցել, հիմա այդպիսի բան չկա։ Երեխաները խուսափում են գիրք ընթերցելուց, նրանց համար ավելի լավ է 10 րոպե խաղա կամ մի ժամ խաղա, քան 10 րոպե նստի գրքի առաջ ու ընթերցի։ Ո՞նց եք ապրում գյուղում։ Պատմեք ձեր մասին։ Քանի երեխա ունեք։ Ինչ տարիքի եք։ Մեծը Սարայմա, փոքրը 9 մեջնակն է 10-ից։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Գյուղի հսկիչ, բականագործ գազում։ Այսօր ողջ աշխարհին մտահոգում է գազի հետ կապված հարցերը, խնդիրները, ձեր գյուղում ինչպես է։ Ինչպես է ստուգում ձեր կողմից։ Նորմալ։ Այսինքն, արահոտից միջև իրիկուն կարող են ռևի բնակիչները օգտվել կապույտ գազից 24 ժամ։ Իսկ դուք վերահսկում եք։ Մենք վերահսկում ենք 24 ժամ։ Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում։ 60000։ Ուրիշ էլ ինչով եք զբաղվում։ Անաստապահությամբ։ Քանի գլուխանասուն ունեք։ 3 Յուղի հետ կապված ի՞նչն է ձեզ մտահոգում։ Եթե ձեր ծնողները իր պատմում է նախկին ռևի մասին, իսկ դուք ապրում եք այսօրվա ռև գյուղում, ի՞նչ համեմատություններ են, ի՞նչ հիշողություններ են, ի՞նչ զուգահեռներ են, ի՞նչ է պատմում մայրիկը։ Չեն կոլխոզալ, հպարապ մարդ Կցանկանայիք որ Մենք մեծամասնությունը գործ չկանի ու ինչա կարող Ամուսնացած եմ, ունեմ 3 դուստր։ Ինչպես եք ապրում։ Ոչ շատ լավ, ոչ վատ։ Մարտական ոգին բարձր է։ Բարձր է։ Եվ դասավանդողի, եւ աշակերտների։ Եվ աշակերտների։ Եվ համայնքի բնակիչների։ Ինչպես են ձեզ համար բացվում առավոտները գյուղում Զբաղվում եք զբաղվում ենք անասնապահությամբ, հողագործությամբ, որովհետև մենակ աշխատավարձով չի լինի պահանջտանը։ Ինչ պայմաններ կան կրթօջախում ռազմական դաստիարակությունը բարձր հիմքերով կազմակերպելու համար տրամադրված է օթամղի չհասաններ, ինքնաձիգներ, որոնք ըստ պլանի հասավանդվում են։ Կցանկանայիք ինչ խոսքով ավարտեի իմ հաղորդումը Ռև գյուղի մասին։ Ցանկանանք, որ Ռև գյուղը ավելի զարգանա եւ երիտասարդները ավելի շատանան, որպեսզի մերև գյուղը միշտ մնա։ Օրինակ ինչպես եք տեսնում լուղի զարգացումը։ Ուզում եք զարգանա, ո՞վ զարգանա։ Ռևի հասարակության ներդրությամբ աշխատող մարդիկ են։ Աշխատասը եւ ստեղծող։ Մի քիչ եթե օգնություն կլինի, ավելի լավ կապրեն շուտով։ Այսինքն կան ծրագրեր, որոնք իրագործելու համար անհրաժեշտ է եւ պետական աջակցություն, եւ ֆինանսական, եւ իհարկե մեծ կանք։ thank you